Importanta dena ere bada aktivitatea gaurkoa ez bada atzokoa ere, arrantzalearen eh, eta arrantza munduko nortasun hori beti bizirik da, eta naiz eta arrantzaren mundu hori aldatu nortasun hori biziki azkar eh, hor dago beti bizirik. Importanta dena ere gaurko gazten dako da, Marinel zahar horien erakuspe, erakaspena nola jakin duten beren garaian antolatzen kolektibuki, eh, sindikata muntatuz, eh, itxasokoa kooperatiba muntatuz, eh, Dakarreko arrantza irekiz, hanbat gauza egin dituzte elgarrekin eta indar kolektibo horrek salbatu ditu, salbatu du uh, Doni Mare Luizune ziburuko portua, endaiako ere eta uh, memento batez, eta nik uste gaurko gaztek hortik atera dezaketan erakaspen handia.